Kevinho, Léo Santana, Léo Santana e Kevinho. Você acredita, Kevinho? Essa é hit, fio. Meu Deus, me fala quem colocou essa coisa no mundo. Foi planejada de um jeito que para com tudo. A circunferência perfeita que tem o poder. Na medida certa pra te enlouquecer. Meu Deus, me fala quem colocou essa coisa no mundo. Foi planejada de um jeito que para com tudo. A circunferência perfeita que tem o um poder Na medida certa pra te enlouquecer Ela encaixa com esse grave do beat Ela encaixa com o cavaco e o pandeiro Ela encaixa quando essa bunda começa a jogar Perfeitamente Ela encaixa com esse grave do beat Ela encaixa com o cavaco e o pandeiro Ela encaixa quando essa bunda começa a jogar isso é hitmaker, filho. Eu não vou falar mais nada. <laughs> Vem com nós. É Meu Deus, me fala quem colocou essa coisa no mundo. Foi planejada de um jeito que para com tudo. A circunferência perfeita que tem o um poder. Na medida certa pra te enlouquecer. Meu Deus, meu Deus. Me fala quem colocou essa coisa no mundo. Foi planejada de um jeito que para com tudo. A circunferência perfeita que tem o um poder. Na medida certa pra te enlouquecer. Gente. Ela encaixa com esse grave do beat. Ela essa joga perfeitamente. Ela encaixa com esse grave do beat, ela encaixa. também quer vir. Você acredita que é vinho? Perfeitamente é, é. encaixa. Quer vinho? Oi. Top de linha, compadre. Eu também acho, fio.